פרק כ"ז ובני ישראל למספרם, ראשי האבות ושרי האלפים והמאות, ושוטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש, לכל חודשי השנה, המחלוקת האחת עשרים וארבעה אלף. על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון, ישוב עם בן זבדיאל, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. מן בני פרץ, הראש לכל שרי הצבאות, לחודש הראשון. ועל מחלוקת החודש השני, דודי האחות חי ומחלוקתו, ומקלות הנגיד, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. שר הצבא השלישי לחודש השלישי, בניהו בן יהוידע הכהן ראש, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. הוא בניהו גיבור השלושים, ועל השלושים ומחלוקתו עמי זבד בנו. הרביעי לחודש הרביעי עשאל אחי יואב, וזבדיה בנו אחריו, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. החמישי לחודש החמישי, השר שמהות היזרח, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', השישי לחודש השישי, עירה בן עיקש התקועי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. השביעי לחודש השביעי, חלץ הפלוני מן בני אפרים, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. השמיני לחודש השמיני, סיבכי החושתי לזרחי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. התשיעי לחודש התשיעי, אביעזר הענתותי, לבן ימיני, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. העשירי לחודש העשירי, מהרי הנטופתי לזרחי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. עשתי עשר לעשתי עשר החודש, בניה הפיר עתוני מן בני אפרים, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. השנים עשר לשנים עשר החודש, חלדי הנטופתי לעתניאל, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף. ועל שבטי ישראל. לראובני נגיד אליעזר בן זכרי, לשמעוני שפתיהו בן מעכה. ללוי חשביה בן כמואל לאהרון צדוק. ליהודה אליהו מאחי דוד, ליששכר עמרי בן מיכאל. לזבולון ישמעיהו בן עובדיהו, לנפתלי ירימות בן עזריאל. לבני אפרים, הושע בן עזזיהו, לחצי שבט מנשה, יואל בן פדיהו, לחצי המנשה, גלעדה, ידו בן זכריהו, לבנימין, יעשיאל בן אבנר, לדן, עזראל בן ירוחם, אלה שרי שבטי ישראל. ולא נשא דוד מספרם, למבן עשרים שנה ולמטה, כי אמר אדוני להרבות את ישראל ככוכבי השמיים. יואב בן צרויה החל למנות ולא חילה, ויהי בזאת קצף על ישראל, ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דוד. ועל אוצרות המלך עז מוות בן עדיאל, ועל האוצרות בשדה, בערים ובכפרים, ובמגדלות יהונתן בן עוזיהו. ועל עושה מלאכת השדה לעבודת האדמה, עזרי בן כלוב, ועל הכרמים שמעי הרמתי, ועל שבק כרמים לאוצרות היין, זבדי השפמי. ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה, בא על חנן הגדרי, ועל אוצרות השמן יואש. ועל הבקר הרועים בשרון, שירתי השרוני, ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי. ועל הגמלים אוביל הישמעאלי, ועל האתונות יחדיהו המרונותי. ועל הצאן יזיז ההגרי, כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דוד. ויהונתן דוד דוד יועץ, איש מבין וסופר הוא, ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך, ואחיתופל ליועץ למלך, וחושי הערכי ריע המלך. ואחרי אחיתופל, יהוידע בן בניהו, ואביתר, ושר צבא, למלך יואב.